50 languages. 27 27ในโรงแรม การมาถึง al hotel arribada คุณมีห้องว่างไหมคะ que teniu una habitació lliure ดิฉันจองห้องแล้วค่ะ he reservat una habitació. ดิฉันชื่อมิลเลอร์ค่ะ El meu nom és Muller. ดิฉันต้องการห้องเดี่ยวค่ะ Necessito una habitació individual. ดิฉันต้องการห้องคู่ค่ะ Necessito una habitació doble. ห้องราคาคืนเท่าไหร่คะ Quant costa l'habitació per nit? ดิฉันอยากได้ห้องที่มีห้องน้ำค่ะ Voldria una habitació amb bany. ดิฉันอยากได้ห้องที่มีฝักบัวค่ะ Voldria una habitació amb dutxa. ดิฉันขอดูห้องได้ไหมคะ Puc veure l'habitació? ที่นี่มีโรงรถไหมคะ Que hi ha garatge aquí? ที่นี่มีตู้นิรภัยไหมคะ Hi ha caixaforta aquí? ที่นี่มีเครื่องแฟกไหมคะ Que teniu fax? ดี ดิฉันเอาห้องนี้ค่ะ Va bé, em quedo l'habitació. นี่กุญแจห้องค่ะ Aquí té les claus. นี่กระเป๋าเดินทางของดิฉันค่ะ Aquest és el meu equipatge. บริการอาหารเช้ากี่โมงคะ A quina hora se serveix l'esmorzar? บริการอาหารกลางวันกี่โมงคะ A quina hora se serveix el dinar? บริการอาหารเย็นกี่โมงคะ A quina hora se serveix el sopar?